بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصل في المضاعف ويقال له الأصم لشدته وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد كرد وأعد إلى الآخر Evet İzzi'den 22. dersimize geldik. Mudaaf konusuna geldik. Bugün mudaaf konusunu işleyeceğiz. Faslun bu fasıl bu bölüm fil mudaafi mudaaf hakkındadır. Mudaafın kelime manası daafe yudaifu mudaifun mudaafun. Daafe yani faale sigasındadır. İsmi mef'uldur. Mudaaf. Mudaaf katlanılmış, ikiye katlanılmış, iki misli olmuş manasına geliyor. Mudaaf ikiye katlanılmış, iki kat, iki misli gibi manalara geliyor. Faslun fil mudaafi ve yukalu denilir lehu ona. Yani mudaafa denilir. Tabi buradaki yukalu yusamma manasındadır. Yani isimlendirilir. El esamme. Esam olarak isimlendirilir. Ve yukalu denilir. Yani isimlendirilir. Lehu mudaafa denilir. Diğer bir ismi de nedir? El esamme. Esam. Esam yani sağır. Esam yani sağır. Mesela e, mübarek Recep ayına ne diyorlar? Şehrullahil esam. Allah'ın ayı. Recep Allah'ın ayı. Şaban Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı. Ramazan e, ümmetin ayı. E, Recep Recep'e diyorlar Allah'ın sağır ayı. Şehrullahil asam. Niye? Çünkü cahiliye döneminde bile Recep ayına hürmeten müşrikler dahi savaştan, kavgadan, gürültüden uzak duruyorlardı. Recep ayı sükunet içerisinde geçtiği için kavga, gürültü, tartışmalar, münakaşalar, savaşlar, kılıç, kalkan sesleri falan savaş naraları işitilmediği için o Recep ayı o sükunetinden, o sessizliğinden dolayı ona Esam, Şehrullahil Esam diyorlar. Yani Allahu Teala'nın ayı ama sağır olan ay, sessiz ay yani. Şimdi mudaafe de Esam diyorlar. Niye? Li şiddetihi, sertliğinden, şiddetinden dolayı. Mesela Medde. Dikkat edin. Mudaaf fiil şeddeli olduğu için tabi e, sülasiler öyle. Yani mudaafın sülasi kısmı şeddeli olduğu için idgam yapıldığı için, idgama uğradığı için e, böyle sert, şedde malum sert okunuyor. Bakın medde, medde yani bir sertlik olduğu için hani sağır bir insana nasıl konuşulduğu zaman sert konuşuluyor. Sesli konuşuluyor ki duysun. Duysun diye. İşte sağır insana niye e, sert konuşuluyor duysun diye. Bu da ona benzediği için yani sert söylendiği için buna da esam deniliyor. Li şiddeti. Ve huve mudaaf mine sülasiyil mücerredi vel mezidu fihi. Sülasiye mücerred ve mezidu fihi de şudur. Yani mudaaf sülasi sülasi de yani ister mücerred olsun ister mezidu fihi olsun. Diğer bir tabirle böyle diyelim sülasi bir fiilde ister mücerred halde olsun ister mezidufi halde olsun fark etmiyor çünkü. Çünkü sülasinin asli harfleri değişmiyor. Yani mücerred de olsa mezidufi de olsa asli harfleri yine yerinde. Ve huve mudaaf mine sülasiyyil mücerredi sülasiye mücerredden vel mezidifi. Bir de sülasiye mezidufihiden ma öyle bir şeydir ki öyle bir kelime öyle bir durumdadır ki kane olur aynuhu aynul fiili ve lamuhu lamul fiili min cinsin vahidin Aynı tek cinsten olur. Min cinsin vahidin bir cinsten. Yani aynı harftir. Aynül fiili ile lamül fiili aynı harftir. Dikkat edin bir harf ikiye katlanılmış. Yani iki, iki defa gelmiş onun için mudaaf deniliyor. Dedik ya mudaaf ikiye katlanmış. İkiye, iki misline çıkarılmış manasına geliyor. Demek ki sülaside ister sülasiye mücerred olsun ister sülasiye mezidu fihi olsun. Aynül fiili ile lamül fiili aynı harfsa o fiil mudaaf fiildir. Hatırlarsanız binada gördük. Aksam-ı sab'a. Sahih esto, misal esto, mudaaf, lefifu, nakısu, mehmuzu, ecvef. Şimdi izide buraya kadar okuduğumuz sahih fiilin halleriydi. Yani sahih bir fiil mazisi nasıl, mudari'i nasıl, İsmi fail nasıl, ismi mef'ul nasıl, emir nasıl, nehi nasıl, emri gayb nasıl bunları gördük. Şimdi ise diğer sorunlu fiillere başlıyoruz. Yani mudaafına e, bakacağız, ecvefine bakacağız, mehmuzuna bakacağız, mu'tellere başlayacağız. Bunları işleyeceğiz. İşte bugün mudaafi işliyoruz. Demek ki ma kana öyle bir fiildir ki ma öyle bir şeydir ki kana olur aynuhu aynul fiili ve lamuhu lamul fiili min cinsin vahidin tek cinsten olur aynı harftan olur. Ne gibi? Ke gibi. Ke gibi redde. Redde gibi. Redde aslı redede. Redede faale vezninde. Redede idgam yaptık. Redde oldu. Bakın sertlik var. Redde. Redde. Onun için asam deniliyor. Evet keradde redde gibi ve a'adde a'adde bu da a'dede a'dede kökü adede adede sülasiye mücerred adde oluyor. Bunun if'al babına yani ikram babına soktuğumuz zaman a'dede oluyor a'adde a'adde fe inne muhakkak aslahuma bu ikisinin aslı Asla eslahuma. Bu ikisinin aslı radada ve a'dada. Bakın radada ve a'dada. Radada ve a'dada. A'dada yu'didu i'daden. Ekreme yukrimu ikramen vezninde. Feuskinet. Sakin kılındı. Feuskineti dalul ula. Birinci dal sakin kılındı. Mesela radada birinci dalı sakin yapalım ne oluyor? Redde. Redde oluyor feuskineti dalul ula veya a'dede de yapalım. Birinci dalı sakin yaparken tabi o birinci dalın fethasını ayna naklediyoruz okuyabilmek için. Yoksa okuyamayız. Mesela a'd, a'd iki sakin iltikay ne olur. Mecbur birinci dalın fethasını ayna naklediyoruz. Oluyor a'd de, a'd de. Feuskineti dalul ula birinci dal sakin kılınıyor. Feudricet derc ediliyor yani girdiriliyor. Feudricet derc ediliyor, girdiriliyor fissani ikinci dala girdiriliyor, şeddeli oluyor. Adede oluyor, adde, e'adede oluyor, e'adde. Evet. Sülasi mücerredde durum bu, sülasi mezzufide durum bu. Ve miner rubaiyil mücerredi. Peki rubailerin e, şeyi nasıl? Rubainin mudaafı nasıl? Yani rubaide mudaaf nasıl oluyor? Hadi sülasi de böyle. İster sülasiye mücerred olsun, ister sülasiye mecdufi olsun. Sülasi de mudaaf böyle. Peki rubaide nasıl oluyor? Ve miner rubail mücerredi diyor ama mücerred mezidu fi fark etmez. Yani mezidu fi de aynı. İster rubai mücerred olsun ister rubai mezidu fi olsun. Ma öyle bir şeydir ki kana olur. Fa'uhu fa'ül fi'li ve lamuhul ula ve birinci lamül fi'li. Hatırlayın. Rubai fiillerin iki lamül fi'li vardı. Mesela fa'lele, dahrecene hangisi e, vezindedir? Fa'lele vezindedir. Fe'lele bakın fe, ayn, lam, lam. İki lamül fiil var. Mesela dahrece, dal, faul fiil. He, aynül fiil. Re, birinci lamül fiil. Cim, ikinci lamül fiil. Bu dersi hatırlarsanız bunu hatırlarsınız. Dahrece, iki lamül fiil var. İşte rubailerin mudaafı şudur. Ma öyle bir şeydir ki kana olur fa'uhu fa'ül fi'li ve lamuhul ula ve birinci lamül fi'li min cinsin vahidin faal fiile birinci lamül fiil aynı cinstendir, tek cinstendir. Ve kezalike aynı şekilde ve kezalike aynı şekilde aynuhu ve lamuhu saniyetu. Aynül fiil ile ikinci lamül fiil de aynı cinstendir. Aynül fiil ile ikinci lamül fiil de aynı cinstendir. Min cinsin vahidin. Ve yukalu denir lehu ona denir. Yani bu işte bu rubainin mudaafının diğer bir ismi nedir? El mutabak. Ona mutabak denilir. El mutabak yani mutabık olan, uygun olan. Yani fa, faul fiille birinci lamül fiil birbirine uygun. E, ee, aynül fiil ile ikinci lamül fiil birbirine uygun. Mutabak yani birbirine uygun. Uyumlu yani. Mutabak yani uyumlu. Eydan yani nasıl buna mudaaf deniliyor aynı zamanda mutabak da deniliyor. Mutabak, tabaka, yutabiku, mutabikun ismi fail, mutabakun ismi mef'ul. Yani uygun uygun olmuş, mutabık olmuş yani. Nehvu örnek zelzele. Bakın fiili madi zelzele. Zelzele dahraca gibi fa'lele vezninde. Zeyn faul fiil. Lam aynül fiil. Zeyn birinci lamül fiil. Lam ikinci lamül fiil. Demek ki bakın faul fiil ile birinci lamül fiil aynı zeyn harfi. Aynül fiil ile ikinci lamül fiil aynı lam harfi. Zelzele. Zelzele. Sarsıldı manasında. Zelzele diyoruz ya. Zelzele deprem. Evet. Zelzele sarsıldı. Yüzelzilu sarsılır. Zilzalun sarsılmak. Zelzele yüzelzilu zelzeleten ve zilzalen. Bakın zelzele. Zelzele yani sarsılma. Yani deprem. Zelzele diyoruz ya depreme. Ve innema ulhikal mudaafu bil mu'tellati. Şimdi mudaaf dikkat ederseniz mudaafta harfi illet yok. Harfi illet yok. Mesela medde veya radde radada re dal dal harfi illet yok. Eadda harfi illet yok. Eadda adada harfi illet yok. Ne var? İki tane aynı harf var. Yani aynül fiile lamül fiil aynı. Aynül fiil de aynı harf, lamül fiil de aynı harf. Mudaafta harfi illet yok. Peki niye mudaafı mu'tellerin içine sokmuşlar? Niye mudaafa mu'tel muamelesi yapmışlar sarf uleması? Ve innema ulhikal mudaafu innema ancak ve ancak ulhika ilhak edilmiş ilhak edilmiş, eklenmiş el mudaafu mudaaf bil mu'tellati mu'tel fiillere mu'tellat mu'tel fiillere o da o gruba alınmış. Niye? Niye mudaafi mu'tel gruplarına alıyoruz? Mu'tel yani hasta fiiller, illetli fiiller. مثلا فاعل الفعل علت لي ويا عين الفعل علت لي ويا لام الفعل علت لي ويا هم عين الفعل هم لام الفعل علت لي ويا هم فاعل فعل هم لام الفعل علت لي يعني شنو حرف علت دور مثلا قال قال ذا قليل قارن هاصة قارن قسمي قف ذا قسم هاصة يعني عين الفعل هاصة واو ويا مثلا ورث فعلي ورث مثال صحيح هاستو مثال هاستو مضاعف لفيف وناقص ومهموز اجوف بنا ذا قلنا اقسام السبعه Kiminin faul fiili illetli, kiminin aynül fiili illetli, kiminin lamül fiili illetli. Ama mudaafta illet yok, harfi illet yok. Niye mü'tellere eklenmiş? Mü'tellerin grubundan mutalaa edilmiş, mü'tellerin grubundan sayılmış. Niye? لِأَنَّ çünkü لِأَنَّ çünkü harfe tad'ifi tad'if harfi yani çift olan harf çift harf yani çift olan mesela redede fiilinde tad'if harfi nedir? Dal. Çünkü çift var. E'adde fiilinde tadif harfi nedir? Dal. Mesela ferre. Ferre fiilinde çift olan nedir? Re. Misal yani. Ha lienne harfet tad'ifi çünkü tad'if harfi çift gelen harf yani ikinci olarak gelen aynı harf yelhakuhu o harfa ilhak olur o harfa geliyor ne geliyor el ibdalu değişiklik nasıl harfi illete değişiklik oluyor mesela kavele oluyor kale oradaki vav elife kalb oluyor elife ibdal oluyor. Oluyor kale veya beya oluyor ba'a. Nasıl ki illet harfi değişiyorsa tadif harfinde de değişiklik oluyor. İbdal. İbdal yani değiş. Bedel. Yani bir, bir harfi kaldırıyorsun onun bedeline ona bedelen diğer harfi getiriyorsun. İbdal ediyorsun yani. Ebdele yübdülü ibdal. Ke kavlihim mesela şu sözleri gibi Arapların emleltu diyeceklerine emleytu diyorlar. Bakın emleltu diyeceklerine emleytu diyorlar. Melle bu melele fiilidir. Melele emlele. İf'al babına getirdiğimiz zaman emlele oluyor. Çekelim. Emlele, emlela, emlelu, emlelet, emleleta, emlelne. Emlelte, emleltuma, emleltum, emlelti, emleltuma, emleltunne, emleltu, emlelne. Ha, o emleltu oluyor emleytu. Oluyor emleytu. <clears throat> yani ikinci harf aynı harftan ikincisi ya'ya kalb oluyor, ya ya ibdal oluyor. Ya harfine ibdal oluyor. Mesela başka bir fiili çekelim. Medde. Medde fiilini çekelim. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededne. Burada açılıyor işte idgam. <clears throat> Buna dikkatinizi çekiyorum. Zaten okuyacaksınız gerçi. Mesela medde idgamlı. Medede medededir ama medde ok yapıyoruz. İdgam yapıyoruz. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededne mededne yani cem'i müennesi gaibe. Cem'i müennesi gaibe. O sigada idgam açılıyor. Mededne oluyor. Ondan itibaren hep açık. Mededne. Medette, medettuma, medettum, medetti, medettuma, medettunne, medettu, mededne. Hı. Şimdi ibdal. Mededne diyebildiğimiz gibi medeyne de diyebiliriz. Yani ikinci dalı ya harfine çevirebiliyoruz. Mededne Medde çekti. Medda o iki erkek çekti. Meddu erkekler çekti. Meddet o bayan çekti. Meddeta o iki bayan çektiler. Mededne o bayanlar çektiler. Medeyne de aynı manada. O ikinci dalı ya harfine çevirebiliyoruz. Aynen harfi illet gibi. Aynen harfi illet gibi. Medeyne. Medette medeyte. Bakın medette medeyte ikisi de oluyor. Medettuma medeytuma. Medettum medeytum. Medetti medeyti medettuma medeytuma medettunne medeytunne medettu medeytu mededna medeyna bakın hem medet de diyebiliyoruz hem medeyte diyebiliyoruz. Yani ikinci dalı ya harfine çevirebiliyoruz. Demek ki emleytu emleltu mesela. Emlele emlela emlelu açık şekilde okuyorum. Aslında emelledir. Emelle emella emellu emellet emellete emlelne. Bakın orada açılıyor. Cem'i müennesi gaibede açılıyor. Cem emanesi. Emlelne. Emleyne da oluyor. Emlelte. Emleyte de oluyor. Emleltuma. Emleytuma da oluyor. Emleltum. Emleytum da oluyor. Emlelti. Emleyti de oluyor. Emleltuma. Emleytuma. Emleltunne. Emleytunne. Emleltu. Emleytu. Bakın. Emleltu. Emleytu. Emlelna. Emleyna. Ikisi de oluyor. Bima'na emleltu. Yani emleytu aynen emleltu manasında ikinci lam yaya çevrilebiliyor. Demek ki niye mudaafi mu'tellerden saymışlar? Çünkü tad'if harfine ilhak oluyor ne? İbdal, değişiklik. Yani o harf ya harfine çevrilebiliyor. Nasıl ki ve yelhakuhul ibdal dedi ya yelhakuhul ibdalu vel hazfu emleltudan sonra bak vel hazfu hazf da geliyor yani değişikliğe uğradığı gibi hazfa da uğruyor yani harf atılabiliyor da kema kalu nasıl ki Araplar diyorlar mestu Bakın mesela biz yine medededen örnek verelim. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededne işte burada idgam açılıyor. Mededne, mededne, medeyne, medne. Üç şekilde de okuyabiliyoruz. Yani dal harfini atmadan da okuyabiliyoruz. Mededne. İkinci dalı yaya çevirerek de okuyabiliyoruz. Medeyne. İkinci dalı atarak da okuyabiliyoruz. Medne. Dikkat ediyorsun. Mesela atarak okuyalım. Medne. Mette mettuma mettum. Metti mettuma mettunne mettu medna. Bakın. Bu da oluyor. Mededne meded, med, e, mededne medette medettuma medettum. Medetti medettuma medettunne medettu mededna. Hiçbir şey yapmadan oluyor bir. Yaya çevrilerek oluyor. Medeyne, medeyte, medeytuma, medeytum, medeyti, medeytuma, medeytunne, medeytu, medeyna. Atılarak da oluyor. İkinci dalı kökten atıyoruz. Medne, mette, mettuma, mettum, metti, mettuma, mettunne, mettu, medna. Bu üç şekilde oluyor. İşte bunu çekerken böyle çekeceksiniz. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededne, medeyne, medne. Medette, medeyte, mette. Medettuma, medeytuma, medtuma Medettum, medeytum, mettum. Medetti, medeyti, metti. Medettuma, medeytuma, medtuma E, ee, medettunne, medeytunne, mettunne. Medettu, medeytu, medtu Medet mededna, medeyna, medna. Bu şekil çekimini ezberleyin. Yani her üç şeklini de bileceksiniz. Çünkü mudaafta hem ibdal oluyor, ikinci harf ibdal yani yaya çevrilebiliyor veya ikinci harf hasfedilebiliyor da tabi idgamsız yerde. İdgamlı yerde zaten bir şey olmuyor. Medde, medda, meddu orası idgamlı. Ama meded neden itibaren idgam, bifekil idgam yani idgam açıldığı için orada ister ikinci harfi hiçbir şey yapmadan okursunuz. İster ikinci harfi yaya çevirirsiniz, isterse atarsınız. İşte diyor mesela vel hazfu hazıfta geliyor tadif harfine. Kema ki kalu diyorlar mestu ve ziltu. Mestu da diyebilirsiniz, mistu da diyebilirsiniz. Sebebini şöyle açıklayalım. <clears throat> Şimdi mestu kökü mesise mesise tabi mudaaf olduğu için messa oluyor. Messe, messa, messu, messet, messeta, mes, e, messeta, mesisne. Açıldığı zaman mesisne. Mesiste, mesistuma, mesistum, mesisti, mesistuma, mesistunne, mesistu, mesisna. Bir kere biz bunu böyle bilelim. Kökü mesise. Faile gibi. Mesise. Zalle de kökü zaliledir. Açıldığı zaman mesela zalle, zalla, zallu, zallet, zalleta, zalilne Zalilte zaliltuma zaliltum öyle devam ediyor. Şimdi mesistu mesela açık. Mesistu bunu ister ikincisini atıyoruz. Mesistu direkt oluyor mestu. Sini atıyoruz. Oluyor mestu. Veya ister mesistu birinci sinin kesresini mime veriyor oluyor mis mis ikisinin yanına mistu oluyor ikinci sini atıyoruz mistu kalıyor. Yani mestu da diyebiliriz, mistu da diyebiliriz. İnşallah anladınız. Tekrar ediyorum. Mesela mesistu. Açılımı mesistu. İster sini atarız direkt mestu kalır. Mesistudur ya mestu kalır. İsterse o birinci sinin kesrasını mime veririz. Mistu olur. Bir sini atarız. Mistu olur. Demek ki <clears throat> bunu şöyle çekebiliriz. Messe, messa, messu. Messet, messeta, mesisne, mesne, misne. Bakın dikkat ediyorsunuz. Mesisne, mesne, misne. Her üç şekilde oluyor. Artı mes, e, mesine, mesne de oluyor. Mesine, mesne, misne. Yani bu e, her hem mesisne hem mesine hem mesne hem misne. Bu şekil oluyor. Evet. Mestu ve ziltu. Ziltu da aynı. Zaliltudur. Zaliltu isterse direkt lamı atarız. Zaltu kalır. E, veya isterse zaliltu birinci lamın kesrasını z harfine veririz. Ziltu olur. Bir lamı atarız. Ziltu kalır. Bi fethil fa'i. Bakın diyor. Faul fiilin fethasıyla yani mestu zaltu ve kesriha veya faul fiilin kesresiyle yani mistu ziltu her ikisi de oluyor. Ve ahastu bu da ahsastudur. Ahsastu dikkat edin birinci bir sini atıyoruz. Dedik ya ahsastu bir tane sini atabiliriz. ahsaytu da olur. Ahsa, ahsastu da olur. Ahastu da olur. Tabi atacağımız sinin fethasını h harfine veriyoruz. Ahastu oluyor. E yani mesistu ve zaliltu ve ahsastu. Kökü bu. Mesistu ve zaliltu ve ahsastu. Evet yani kısaca tad'if harfına hem ibdal geliyor, arz oluyor hem hazf arz oluyor. Yani ister atıyoruz, ister e, yani hasf ediyoruz, ister ya harfine çeviriyoruz. Bu gibi vecihler caiz. Şimdi ibareyi okuyorum. فصل في المضاعف ويقال له الأصم لشدته وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد كرد وأعد فإن أصلهما ردد وأعدد فأسكنت الضال, فأسكنت الضال الأولى فأدرجت في الثاني ومن الرباعي المجرد ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد ويقال له المطابقة أيضا نحو زلزل زلزالا وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال كقولهم أمليت بمعنى أمللت والحذف كما قالوا مست وزلت بفتح الفاء وكسرها وأحست أي مسست وزللت وأحسست